Goizberri saiuntako gomita dugu eramezala Mariz Kaseno itxasuko gereziaren txasoinaz mintzatzeko. Egunon lehenik, Mariz? Bai, egunon, zuri ere. Xapata elkarteko lehendakari gisa gomitatzen zaitugu eta lehenik, entzun dugu aurtengo gerezi txasoina astapena seurik ez dela biziki ona izan. Bai, ez duzu? Bai, egia. Uh, hor, uh, eh, erditzutan gira... Eh, lehenbiziko mota, eh, guretzat uh, tokiko mota lehenbizikoa da peloa. Eaz peloa bildua dugu, fini dugu, uh, gure adibidez uh, jasko laurdena bildu dugu, hanitzek erdia, berzti batzuko ino bon, uh, ara, ez, da, jaskoa, uh, aldiz egia da jaskoa bizki-bizki ona izan zen lehenbiziko uh, usta hori. Uh, hala ere, berte batzuentzat uh, kasiko beki, eh, bidarriko eskoldian adibidez jaz uh, guti bilduzten, gubaino behan soño hasten behitira, eta urten behiz beki. Ara, bon, be, uh, jasoinak uh, ez dira denak berdin, beharrik baditugu bizpairu mota, eta, bon, lehen bizikoekin guti soño balin bada ere, espero dugu bederen uh, behar bat beltsa, pizkabatu beki soño izain dira, ez dakit. Beaz, gutiago eran oso zuen eskualdean, arrazoina ze izan da, arotxarra? Bo, arrazoina da mm, gure eskualdean bederen, uh, aski uh, apirilaren uh, ogoita lauean, izan zen aize kolpea hondia hor, ego erdita iruak karte hortan. Uh, laburra bainan biziki bortitza, eta ordian uh, batez ere pelua biziki tipia zen, eta izekolpe horrek eh, zinez eh, zavratu ditu um, arbolak, ostuak, eta gedezi erori dira ordean. Uh, eh, zenta ordu arte, zinez aski, uh, aski zen, bai gedezia loreak ere uh, ziren, handana uh, bat, pixka bat edatua lore sasoin hori, baina uh, ala ere aski untsa zen Ados, eta greziaren esasoina zari bai gira, Mariz, parada dugu ere zuen elkarteaz, esapata elkarteaz emintzatzeko, ba, lehenik noi sortu zen elkarte hori? Uh, Largoita amalauean eh, sortu zen. Eta orduan uh, eh, elburua zen uh, piskot uh, landatzen, zen ondo anitz zahartzen hasiak ziren, eta lanjerosak ere biltzeko behaz... Elburua zen berriz uh, dinamika bat sortzea landatzeari buruz, eh, tokiko motak ere eh, garatzea bultzatzea, uh, batez ere gerezi beltsaren numria aski apaldua zen orduan, eta bez lan hori ere manda ara, orain arte, eta segitzen dugu funtzian, eta orain ala ere pentsatzen dugu aktivitate ekonomiko bat e, sortua dela gereziaren inguruan. Uh, eh, on, beti eh, ari gira ekoizle behien txekatzen, eh, ez behita egun batetik bestera ekoizpena garatzen ala, harbolekin uh, dakizien bezala, berda, aniz denbora uh, landatzen dela egerezion du bat, uh, kasi behar du uh, ongi emaiteko. Eta itzuzen, egungo egunian eh, somat uh, eh, ekoizile zizte, eta lehenago bidarrai, aipertu baituzu, rekir nahi du, ez dela ere mua itxasumerian mugatzen. Hori da, bai, uh, astapen, astapenean uh, elkarta sortu delarik uh, dutzen abat uh, ginen, Uh, eh, nunge hori emendatu da emekino emekino, uh, ara, zer egituen duen eh, begiretzen dut den jendeak, eta gero horren arabera behiz hasten dira bertze batzuk, motibatzen eta hola, bez, uh, ekoizpen hori errandutan bezala emeki garatzen da, eta bez, ekoizleak ere uh, uh, emeki emendatzen dira. Eta mm, batzuk kide horietan batzuk jadanik ekoizten dute eta berte batzuk orain eh, landatzen, behaz, ez dira behala ekoizten hasiko. Uh, behaz, ere aipatzen behituzu, uh, guk uh, pixka bat finkatuak ginoan ere itxasu eta inguruko uh, egiak, bez, bon, amak inguru, amak egi inguru, 2000 amalauean eta 2000 amabostean laborantzakan baradikin egintzen ikerketa bat, ikusteko nun baziren uh, uh, denboran, ze gelditzen zen, ze mota, uh, ara, olako gauzek ikertuak izan ziren, eta behaz, orduan, uh, lehenbiziko ere mori eh, finkatu zen, eta orain, ari gira pentsatzen, oinore edatzea, uh, aurten, uh, behaz, gogoetatzeko hartu dugu uh, Uh, ikasle bat, stagir bat, uh, sei labetentzat eta ara, ari gira, buruz ikertzen, begiratzen, ean uh, badiren ez gedeziak, eh, tokiko gedeziak ere, uh, zenta um, egun batez nahi badugu uh, ezagupen ofizial bat ukan, egan nahi dut uh, sohmarka AOP bezalakoa, beharko dugu frogatu badela koherentzia bat, hautatzen mm, mm. dugun uh, ere moan. Mm-hmm. Eta kola uh, nahi den bezala hautatzen uh, sartzen dela edo bertze bat ez. Mm-hmm. Beaz, uh, behar dira, pixka bat, uh, uh, gauzak fogatu, uh, erakutsi ere badirela jendeak, motivatuak, uh, erakutsi ere uh, lur... Uh, lur eh, eta uh, klimaren inguruko baldintzak uh, onak direla, hori guziak uh, eh, behar dira erakutsi. Ez, uh, ala, la luzia, ez, da, ez dira gauzak uh, eginak, baina hor, uh, bon, uh, adire esperantza dugu, uh, ez da zer horrekin ere manen dugun lanak uh, ukanen duela bere ondorioa, ondorio baikoa. Baikoa, gana duzu, sok markarat heltzea, eh? hori da, eh? Bai, eta eta ere erakustea gure ara, e, erabakitzen dugun edemorrek baduela koherentzia eta ba, horren ondotik guk proposatuz behar dugu iena hori, iena ok du kudeatzen, uh, kudeatzen ditu sok markak uh, frantzian eta bez hiena iena horrekin uh, aipatzen dugu usu oizu ikati inguruan iena hori, uh, arekin diskutatzen da, uh, eh, ez daba idatzen gauzak, uh, eta behaz guk beharko dugu hor horrekin eh, aizan lanean uh, gure zona proposatzeko eta defendiatzeko. Mm. Eta hor adibidez ari gira begiraten, ara, baigur aldea buruz, landibar eskualdea buruz, garazi eskualdea buruz, uh, nahi, gu, nahi ginuke, ikusi noaino uh, edazten aldugun uh, gure zona. Mm. Zenta, ara fruitekin hola da ez, eta egun batetik bestera garatzen albeaz uh, eh, iduritzen zaigu eh, behar dugula eh, ekoizpena garatu. Ara, egan duzu lehenago importanta bilakatzen ari zela lekuko ekonomiaren zat, gereziaren ekoizpena. Beraz, zortan ari direnek nola daramate jentsaila, transformatuz edo bestelakatuz gehienek edo nola? Ba dira, um, baliatzeko manera espertinak, batzuk dena transformatzen dute, gerezia biltzen dute eta dena transformatzen dute, uh, bertze batzuk uh, freskoan saltzen dute, eta direktuki, jena idut, unarkatuan adibidez, eta bertze batzuk aldiz um, saltzen dute transformatzaile bati, ora adibidez aurten, uh, gara gardo egile batek uh, uh nahi ditu gereziak erosi, bertze batzet bertu, bertu ba, aldiz alkola egiteko, ala, badira eh, bide edo uh, opzio ezbertinak. Ongi, bururatzeko marriz, astapenian erran daukuzu, behaz peloa botako gerezia indako gora beherak izan direla, eskualden arabera, atik beltxaren esperantza gehiago baduzie. Ba, gehiago soñu, bai, eh, xapatarekin ere ez da, eta urte uh, onona izain pentsatzen dut, ala ere izain da pixka bat eta bez, uh, eh, zipestako ere, eh, bon, hor behita ekaina astapenan beti uh, diten xapata, eta ondotik bez beltsa, uh, beltsa uh, Usaian bederen uh, ekaina erditzutiko iti ontzen da, aurten lehenago, eh, loratzea ere uh, goizago zen aurten, denak goizago ziren, behaz uh, eh, asiko ere biltzen goizago. Eta, bon, espero du goal ere izain dela kotxia. Kusiko! Ebe, gauden mentura hortan, eh, milesker uh, Mariz Gaxenos, eta sonori guziak emanik.